ɛyɛ no na ɔma ɔyɛ san bɔ ɛso hwɛ ɛdɔm hwɛ ɛdɔm a ɔba ɔfɔkuru baa wɔnyɛ ndi obi baa baa baa wɔnyɛ ndi ɔhwɛ dza ɔreyɛ na obi wɔ hɔ baa ɔdze nansa bi fi ɛɛ wɔnkyi. So nso wo bia sɛ ɔba yɛ ama ntwa nkyɛn bi nso bohu dɛ ɔreyɛ drama ɛnkyɛ biribiaa ni o sɛ bi sunsum mu no battery ɔde ɛkɔ wɔ adze ɔyɛ ngweye osuo wɔ adze ɔyɛ nti ba na wɔsa ahena mu ɔdɛ ɛdɛ bu a wode funu ɛdɛ kyɛ adeɛ ɔ ɔsibia na ɔbɛyifo bɛdze ne nan ɛbɛsɛ na ɔsɛ gyina wie na nnim biom hia yɛ aban na ɔte dɛ ha ma na ɛsi ɛmɛ san ba ɛnde bi di video ankasa na mede bɛgyina akyi video a na mede bɛgyina akyi mpɛdɛ meyɛ ɔsɔfo Seba a da kor bɛɛ anɔpa bi a na ɔpɛ tututu no, no mu ɔbaasor a metse obi a reba ɔmpɛ tutu mpuar kodu biribiara a pii bi a ɔpɛ bra sor no. Na anɔpa tututu bɛyɛ five anaa mpa no bɛyɛ anɔpa ma anɔpa five paa to ten. Because nkɔfo bɛkɔ edwuma nti ɔdɛ ɔyɛ five to seven. Asɛnka na mo wɔ a nso obi ampɛ biribi mbra. Nka wo anyi obi, w'agya ne yɛtwitwa, nti obi a w'aba hɔ bia no obi anyi bi, nti na kyɛ dɛ yɛdidi wie a na yɛabɔ mpae, yɛsɔ bi ankɔ so. Nti, nti, da bi a yɛka dɛ yɛpɛ dɛ yɛyɛ ɔdɔ edzidzi, nti obi anyi edziban wɔ ne fie, na mma mfa bɛyi nhyɛm. Ntsi nkyɛ dɛ highlights no a yɛdze ato dzi asɛm no do nye dɛ, sɛ esom Nyame a, Nyame mu ahoɔdzen a wo life no mu ɔyɛ high, ɔnnyɛ high life no mu no bi a, ibi wɔ hɔ a, bi a asɔr dɛm nkosi dɛ mepɛ dɛ me preach a, nna mabɔ nka dze high life no bi, na mesɛ obiara ntsie no mu asɛm. Ntaa no bɛyɛ dɛm nti na normal consultation nso bɛba but yɛpɛ dɛ yɛyɛ every week bia one day a ɔbɛyɛ edziban yi asɛm te sɛ na sunday bia yɛyɛ asɔre a yɛpo a yɛbɛyɛ edziban because na ɔma nkurɔfo nte nyamesom no ase Na mmom wɔngye wo dze a ɔwɔ enyi bi no, iyi koraa na wɔgye wo dze na wɔfa. Na sɛ wɔkɔ a sɛ wɔpon a wɔkɔ fie a, ɔkyɛ dɛ ama ma ɔmo se wɔ hɔ a na akyɛ adze. Wɔn na nyimpa no ayɛ fufuo yi. Adze. Ehu dɛ ndɛ wiadze a yɛwɔ no, ahokyer wɔ hɔ. Nna nkorɔfo bebree so wɔ hɔ a, wobobu dua wɔ fam. Asɛm bi na aba na ntaase na ɛrekɔ asakasa. Nti ɛhu dɛ ne nua no yere ɔyɛ ne ho busuo bade ti na maame nsa ne wɔn ankasa afɔ dɛ sɛ ɔwɔ mu ne ne nye credit nti na wɔmfrɛ no. N'ankasa wɔadwen ho a wɔahu dɛ Wiadze nsa dzi kan dada. Ntsi wiadze no nye ne kasa na adwen mu. Obi wɔ hɔ a ne ba ɔyɛ ade bi wɔ hɔ a ne no bo efuw na ɔka nsɛm. Amamefo wɔ taa ka awa aba nsuban na asɛ na ɛ ɛ afa ɔpapa no suban bɛyɛ te dɛ ɔpapa ɔbɔ bɛsen wo papa ayɛ abɔ ne dɛ. Wo maame no konkonsen na afei awo a bɛsi wo maame abɔnedua awa awa sɛ no nkonkonsen dɛ nsɛm a awofo ka gu wɔn bɔ wɔn do nkana na awa awa bɛyɛ bɛyɛ tẹrɛ mahama bɛyɛ sika bɛyɛ aba ayɛ ghana aba president kadam wo ba dodo na ɔyɛ great man great man. Yɛawaso dzin a ɔsɔfo nkɔaso dzin a nkorɔfo sɛ dzin a yɛdze to mba no na ɔbɔ hɔn abasen no a, afã na bɛbrɛhyɛ ne fii sɛ, sɛ Nyame ehyira no a, ɔbɛyɛ yie. Fa ne nyimpa nsɛm nyina ma ase, dɔ hɔn na hwɛ hɔn yie, na oye, kan dzi nokwar. ma ɔpaase dza no mo fɛfɛ dodo bɛyɛ fa nti dza mo ma ehu yi dɛ sɛ mo ntina no bɔ ana ɔbaa no a ɔbaa no ɔreka no mo ntina no bɔ ana a ɔno mo mo ɔde bɔ ano bɛfa mo mo gya mu ma mo mo gya yɛ wɔ nti anɔpɛ ano dzi nka mo kɔ yɛ a na mekasa mu na mo bu nfo. yɛ dɛ sika no menye bio na ayɛ ɔdɔ na time no na kyɛ dɛ asɛm no sii no mentum nkɔ nonsense nka fisika nti sika ɔhyɛ nkotoku na mesan no ɔdɔ ɛnam sɛ ɔwɔ fisika no ma wo ma mewue no yɛgye ne sika six hundred mese sakasaba no ɛna Ɛna gye sɛ bi a two hundred ne mu mfa mma na yɛ dɛ meda ahyɛ mu tena dɛ mi nti a ama plan no yɛ dɛ ɛɛ mepɛ dɛ wɔn a ɔyɛ outsiders no a mɛtena hɔ kan dɛ mo nti ɔwɔ nyinaa na mo mo kɔ aburokyia na mo de awo two hundred ne mu azɔ na atwem atwem mi dɛn maa wɔ bere a ne yɛ yɛ a na ne yɛ yɛ na me nsa na nkasa ne mu a na me gyi sika wɔn a ɔno wɔn ankara wɔn mfa mma wɔn. na one thing there mo kɔ fie hɔ no anɔpɛ no the way a mokɛsɛ no ɔhu na mu bu afufo mahu na adɔ yɛ no nkyɛ ɔno nkyɛ menyi hɔ na ɔkan but da meyɛ no ɔbɛhu dɛ memu biribi nti maka kyɛ ma dɛ na amegye wɔyi hɔ ba motum aba abɛdɔ hɔ Bible kura bi na maa lɔɔre bi fi kokoro ma ɛdi dada bɔ paado na ibi dɛ efi mu kii mu kura na ebe change mu ebe change mu ɛyɛ ɛyɛ dɔs ɛyɛ wɔfɛn dɛ ɛyi mu ɛfɛn so ɔle na ɔlɔ maa na kɛdɛ maa nfi a mɛsesa no na mɛsɛ mɛsesa no a ɔbɔ asa maa mɛ edi nka ama wɔn ne dɛ dɛ wɔn nfi yi wɔn mu bia ne bi fi hɔ bi. Nti ɔfa nam ne ba no nkyɛn ɔnam adwa a edu nti na awɔre ogu because gɛn no awopase no na n'ani nsɔ ne step father nti na nkesi na ne step father no yiyi nam na ɔno ɔso meka ngu no du bi a na mesɛ ɛ ame musuro biara o yɛ obi na ɔbɔ ho baa ma me ma bɔ akyi a mokɔɛ no me maa no nti na mokɔ aborɔ sɛ wɔde Wɔn wɔde sika na wɔde kɔ aburokyia nti a menkɔ bi. But muhuu dɛ nyɛ ahoɔden fi baabiara gye de sukuu. Nti mowɔ sukuu no a mɛsaa no a wɔyɛ me eeeeeee ne nyinaa no na mede m'adwene nso adwene. Nti yɛyɛ test a asɛm ansa. ɛmu biribi adwene la hɛ ɛna obi wɔ hɔ a ɛbɔ mu na ɔyar na wɔhu no mmɔbɔ sɛ na nana afi no bɔ no awae nti na mɛkɛdɛ kaa ɔzuo yi ɔna no mu no ɔfɔre ɛdan yɛ nsuo yi maso ɛti a yɛmmɔ mmɔden de yɛ nam kurom no yɛyɛ resɛ gye bi gya nkɔbɔ ha Biribi a ɛnyɛ wɔn ayɛ wɔn nwa ayɛ wɔn. Ɛsɔre no nti, mma ne ma dɛm ɛ. Sɛ ɛsɔre no sɛ kotoko na mo bɛtu mu ɛdɛ a, ɛdɛ o kotoko no yɛ nti ase. Wɔn nyɛ wɔn duro biara no ase. Ɛsɛ kyɛ sɛ mo te fie ma yɛ kɔm ma na afra. Mbaa no wɔ kɔm pɛ, ɛna yi yɛ nkwan, obi wa ne nkwan. Ɛtsa huhuhum dɛm ara sɛ wɔ sankwan no tu hɔ a, wɔ kwan mu. Ɛhɔ na mɛpɔ wɔn ho kakra na maame koro ka dɛ, Ɔno dɛ ɔrekɔ Ruma o. Na maame nso ase, Ah, ɔrekɔ Ruma o, Ruma o, abɛsen afa ha sɛ ɛfiri sɛ ɔte afa hɔ. Nti sɛ menkyɛ no a, menkyɛ ho a, nkyɛ mɛba ara bɛdu ha, bɛdu anya ɔni ha, ɛna mehu baabi a ɔwɔ na fim ɔda mɛsan akɔ. Wɔ sɛ wɔreyɛ yi nti na Ruma ankɔ hɔ, obi ase nni fie ha.